joan den astetik jadanik paueko abokatuak eh, greban txartuak zirela, Eien eh, grebaren uh, arrazoi nagusia zen eta da beti maloruzki paueko dei hauzitegiaren desagertze arriskua. Gaurko egunean ez eta ez baitugu oino segurtamenik uh, dei hauzitegi hori atxikia izango deniz guk e, berabaki dugu eh, hortan ere sartzea, baina eh, guk bakinuke eta badugu bigarren arrazo bat ere, zenta jakin berda ere, e, dei hausitegia aparte, badela ere beste lege proposamen bat hor e, ibilki dena, e, senatuan pasatu dena jadanik, eta nun... E, Frantziako hausitegien karta eh, nahi duten berri ikusi eh, berri. Proiektu hortan eh, pentsatzen baitute uh, departamendu bakots tribunal de grande instanz deitzen den hausitegi bat atxikitzea bakarrik. Gure departamenduan den bezala gaurko egunean, badira bi hausitegi, pauen batxo eta bestea baionan. Lege hori pasatzen baldin badute, Eh, edo paueko hausitegia, edo baionako hausitegia, uh, eh, desagertuko litakela ere.